head boy. Baby, I'm a hit boy. Baby, I'm a hit boy. Yeah. I'm a hit boy. I'm a hit boy. I'm a, I'm a, I'm a, Si te vienes yo siempre pongo lo tanto Fumo mota desde que yo me levanto mi reventamos siempre todos los santos ¿Cuánto soy? Dime ¿cuánto? Salgo a la calle o más flip flops Estoy más pegado que Abel Pinto Dicen que soy el niño libre Yo soy lo opuesto a Jesucristo Modo diablo, son pistols ella viene y la visto Guarde la droga en la Ziploc. En la mochila llevo un kilo. I'm a hit boy, I'm a hit boy. Por más que no quiera, no van a poder pararnos. I'm a hit boy, I'm a hit boy. Mírame, mami, estoy puesto para ser millonario. I'm a hit boy, I'm a hit boy. Por más que no quiera ser millonario Baby, I'm a hit boy 100k los anillos With acá y brillo Como en lobby dijo. Tiro y te lo meto como Fisher Mis negros mientras tanto bailan Mira cómo se está vistiendo Guille yo mientras tanto contando biche, biche, biche Billetera entera, pero mami espera, ey. Te dije no a la primera, ey. Vos viniste con cualquiera, ey. Dame vicia, vicia, vicia, tengo sed. I'm a hit boy, I'm a hit boy. Por más que no quieran, no van a poder parar I'm a hit boy, I'm a hit boy. Mírame, mami, estoy puesto para ser millonario. I'm a hit boy, I'm a hit boy. Por más que no quieran, no van a poder parar I'm a hit boy, I'm a hit boy. Mírame, mami, estoy puesto para ser millonario.